Uh... billahi samil alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa salatu wa salamu ala khairil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istana bi sunnatihi wa man sara ala nahjihi ila yawmiddin masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin sabon shirinmu na fatoyin rahama inda ni shehu bala kabara nake gabatar da wannan shiri a halin yanzu tare da shehu malamin mu Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Rijal Lemo babban malami a tsangayar shari'a da nazarin addinin islama da ke jami'ar bayar a nan kano kada a manta za a iya aiko mana da sakonnin tambayoyi kamar yadda aka saba ta lambobin waya kamar haka wato sifili takwas sifili biyu bakwai shida hudu hudu uku takwas biyu bakwai shida hudu hudu uku ko kuma sifili takwas sifili biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku sifili takwas sifili biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku a karamakallah alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in amma ba'du yan uwa masu sauraron mu a wannan lokaci asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah ta'ala yana cewa a cikin littafinsa mai tsarki inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun lalle mu muka saukar da alkur'ani kuma lalle mu ne masu tsare shi ubangiji ta'ala da ya saukar da littattafan da ya ba wa annabawa a baya ya dora wa al'ummar da ya saukar mata da wannan littafi nauyin su kula da wannan littafi su kiyaye shi su tsare shi kada wani abu ya same shi na canji ko na ƙari da rage to amma alkur'ani Allah ta'ala shi ne ya saukar da shi kuma shi ya yi alkawarin zai tsare shi Allah ta'ala mai cika alkawari ne idan yayi ubangiji ta'ala kici inna nahnu nazzalna dhikra lalle mu muka saukar da wannan abun wa'azin wa inna lahu lahafizun kuma lalle mu gare shi masu tsarewa ne ubangiji ta'ala ya ta karfafa magana domin a fahimci cewa magana ce da Allah ta'ala ya yi alkawari a cikinta kuma magana ce wata ke babba lalle mu ne muka saukar da wannan zikiri wato alkur'ani kuma lalle mu masu tsare shi ne Allah ta'ala yana cewa innahu kitabun aziz la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid lalle shi alkur'ani littafi ne gagara ba dau gagara koyo la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi ƙarya ba ta zuwa masa ta gabansa ko ta bayansa saukakke ne daga Allah gwani mai hikima kuma sha'ibu don haka idan muka duba zamu ga ubangiji ta'ala ya cika wannan alkawari da yayi tun tsawon karni hudu ko mu ce karni biyar alkur'ani ya sauka kuma har zuwa yanzu yana nan kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya isarwa da al'umma shi kuma sahabbansa suka koya daga wajensa su ma suka wa da almajiransu su ma kuma suka isar wa da 'yan baya haka ubangiji ta'ala ya sanya alkur'ani a tsare a cikin zukatan muminai ana karanta shi da harasa ana kuma rubuta shi a cikin masahif kuma dubbanni ko ka ce miliyoyi ma daga 'ya'yan musulmi suna haddace shi hatta yara ƙanana waɗanda ba su balaga ba suna haddace alkur'ani kai hatta waɗanda ba sa iya karanta larabci ko su fahimci larabci ba sa iya magana da harshen larabci suna karanta alkur'ani su karance shi su haddace shi to bangiji ta'ala ya tanadi a dalilai waɗanda suka sanya tsare alkur'ani ya zama abu ne mai sauki Allah ta'ala ya tsara alkur'ani daga dukkan wani san zuciya ko wani wata tatsuniya ta dan adam daga cikin abubuwan da suka taimaka wajen tsara alkur'ani ubangiji ta'ala ya saukar da wani alkur'ani ga al'ummar da daman can al'umma ce da ta shahara wajen hadda da tsare abu ce al'ummar larabawa waɗanda suke haddace dogayen waƙe-waƙen da sukan yi to ballantana kuma a ce wannan littafi ne mai tsarki da Allah ta'ala ya saukar daga babu shakka za su fi ba da himma da kokari da kwazo wajen su ga sun tsare shi sannan baya ga haka alkur'ani littafi ne wanda yake da salo wanda yake mai daɗin ji sannan kuma harshe ne wanda yake sassauka ubangiji ta'ala ya sauƙaƙa kalmominsa ya sauƙaƙa jimlolinsa ta yadda haddasa za ta yi sauki kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa hakika mun sauƙaƙi alƙur'ani domin wa'azi shi shin akwai mai wa'azantuwa laqad yassarna sannan lizikr fa hal min haka ubangiji ta'ala ya sanya alkur'ani ya zama littafi ne sa sauka ta fuskar ta fuskar kalmomin ta fuskar jimlolinsa ta fuskar yaran da Allah ta'ala ya saukar da alkur'ani da shi shine wato larabci da yau za a wayi gari dukkan wani mushafi da ake karantawa za a ce babu shi an kona shi to da alkur'ani dai zai ci gaba da zama yana nan a tsare tunda yana nan a cikin kira zan mu'mine bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm Allah ce kamar wannan magana ai shi alkur'ani ayoyi ne bayyanannu a cikin zukatan waɗanda Allah ta'ala ya ba su ilimi sannan baya ga wannan lokacin da yake sauka a rika rubuta shi wato lokacin da yake sauka yana sauka kuma akwai masu rubuta shi a cikin ababen rubutu da aka tanada akwai mutanen da ake kira kuttabul wahayi wato masu rubuta wahayi yayin da suka sauka yayin da ya sauka annabi sallallahu alaihi wasallam sai umarce su su rubuta wahayi lokacin da ya sauka yana danyen sa shatab su rubuta a jikin abin da ya sauka a lokacin kamar fatu kamar kasusuwa kamar itacen dabino kamar ganyayyaki a jiki za su rubuta har ma ta kai annabi sallallahu alaihi wasallam a farkon karo ya hana ainihin sahabbai su rubuta wani abu in ba alqur'anin ba yace ah, la taktubu anni ghayra alqur'an faman kataba anni ghayra alqur'ani falyamhu kada ku rubuta wani abu da kuka ji na faɗa ba alkur'ani ba wanda duk ya rubuta wani abu ba alkur'ani ba to ya goge shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su hada alkur'ani da wani abu domin su ba da himmar su gaba daya da tunanin su da hankalin su da kokarin su da kwazon su wajen rubuta alkur'ani shi kadai kasu su shagaltu ma da rubuta wani abu ba alkur'ani ba ko kuma kada su hada alkur'ani da wani abu a cikin abun rubutu guda daya ta yadda za su gauraya su cakuda a kasa tantance wanne ne alkur'anin wanne ne ba alkur'anin ba sannan aka zo lokacin na abubakar radiyallahu ta'ala anhu shi ma ya dauki <coughs> wato nauyin sake tattara alkur'ani guri guda bayan da yana a warwatse a cikin abubuwan rubutu daban-daban wanda muka yi ishara zuwa gare su kamar kasusuwa kamar fatu da sauran abubuwan da aka rubuta alkur'ani a jikinsu a wancan lokaci na ma'aiki sallallahu alaihi to bayan an yi yakin yamama yakin yaki da musailamatul kazzab a wannan lokaci an samu mutuwar mahaddata alkur'ani da dama to gudun kada a zo a waye gari mahaddata alqur'ani sun kare sannan kuma gashi alkur'anin ba a tattara shi guri guda ba sai da umar radiyallahu ta'ala anhu ya ba wa annabi ya ba wa abubakar radiyallahu ta'ala anhu shawarar cewa ya kamata a masarauta ta sayyidina abubakar ko khilafa ta sayyidina abubakar ta dauki nauyin tattara alkur'ani kada a bar shi a hannun ku mutane a'a ya zama na gwamnati ce a lokacin ta dauki nauyin wannan to aka samu aka saka kwamiti aka zaɓo masa mutumin da ya dace shine zaid ibn sabit ɗaya daga cikin fitattun marubuta wahayi waɗanda suka rika rubuta wa annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka kware wajen rubutu kuma ɗaya daga cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya dogara da su wajen rubutun alkur'ani yayin da yake sauka kuma ɗaya daga cikin mahaddata alkur'anin kansa ah, waɗannan kwamiti ko in ce wannan kwamiti bisa ƙarƙashin jagorancin zai duk sabit sun yi aikin tattara alkur'ani sun bi kuma a kafofi guda biyu wajen wannan aikin kafa ta farko ya kasance abinda za a rubuta a matsayin alkur'ani abu ne da aka rubuta shi gaban annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin alkur'ani na biyu kuma abinda wato musulmi muminai suka haddace a wannan lokacin saboda haka idan mutum ya zo da haddasa to zaid baya karbar abin da yazo da shi a matsayin alqur'ani sai an samu shaidu guda biyu waɗanda suke tabbatar da cewa wannan abun da yazo da shi a haddace an rubuta shi gaban annabi sallallahu alaihi wa sallama zaid ibn sabit ya dauki wannan aiki ga garimi kuma ya dauke shi da muhimmanci shi yasa lokacin da sayyidina abubakar ya nemi yayi wannan aiki ya nemi ma ya ja da sai na abubakar ya nuna masa an ɗora masa wani aiki mai nauyi har ma yake cewa fa wallahi lau kallafu ni nakla jabalin min aljibal ma kana bi asqala alayya ma kana ne bihi min jami'il qur'an ce da za su kallafa min in yi dakon wani dutse daga cikin duwar watsu da ya fi min sauki sama da abin da suka ɗora min na tattara alkur'ani guri guda to wannan aiki an yi shi kuma aiki ya yi kyau kwarai da gaske a wannan lokacin ya zama shi wannan rubutun da suka yi shi ne abinda mummine suka yi ijimai a kansa aka yadda da shi a gwamnatance karkashin gwamnatin sayidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu da yarda sahabbai duka wannan mushafi da aka rubuta a daidai wannan lokacin ya zama a hannun sayidina abubakar sannan bayan shi ya danka sayidina umar bayan sayidina umar ya yi shahada ya koma hannun yarsa hafsa umul mu'minin radiyallahu ta'ala anhum har sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu yake cewa wanda suka fi kowa samun lada dangane da sha'anin tattara alkur'ani su ne abubakar yake cewa rahmatullahi ala abubakar allah ji kan abubakar shi ne wanda ya tara alkur'ani guri guda sannan aka zo lokacin sayid usman radiyallahu ta'ala anhu shi ma ya yi nashi ƙoƙari. shine khalifa na uku bayan sayyidina Umar shi ma yana shi kokari bayan an yi fita yaƙe-yaƙe a huzaifa ibn yaman ya zo ya samu sai umar bayan an yi fatin armenia da azerbaijan tare da mutane iraki ya zo ya sami sai na umar yake cewa ya umar ka yi kokari ka ceto mutane kada su fada cikin rikici da sabani da ganin alkur'ani saboda yaji suna sassabawa wajen karanta alkur'ani wasu na cewa ba su yadda da karatun wasu ba yace to kai kokari ka riske su kas su fada cikin sabani kamar yanda yahuda da nasara suka fada cikin sabani dangane da littafin su tunda wasu sun kasance suna karatu da kira'ar wasu daga cikin sahabbai wanda ta saba wa ta wasu ce ya ji wasu su ce karatunmu ya fi naku waɗannan su ce karatunmu ya fi naku mutanen sham suna karatu da karatun obayi ibn ka'ab mutanen iraki su kuma suna karanta alkur'ani da kira'ar ibn mas'ud hakanan kuma akwai wanda suke bin kira'ar abu musa al-ash'ari radiyallahu ta'ala anhu to anan khalifa usman ibn Affan ya ji wannan kira na Huzaifa ibn yaman ya aika wa Hafsa yace ta aiko masa da wannan mushafi da yake wajenta aka kwafi masahif daga wajen daga jikinsa aka yi kwafi daga wannan aikin na Abubakar a ƙarƙashin dai shi wannan kwamiti na farko da kuma shugabancin Zaid ibn Sabit din can da muka ambato aka ce lalle sake zama su rubuta kwamitin ya kunshi zai ibn sabit abdullahi bin zubair sa'id ibn al-as abdurrahman ibn al-haris ibn hisham waɗannan mazaje su suka zauna suka sake kufan shi waɗannan masahib din sannan kowane yanki na ƙasashen musulmi aka tura musu da da kwafi guda ɗaya sauran kuma kwafi-kwafi na masahib da suke hannun mutane aka tattara su aka ɓoye aka tattara su aka ƙone abinda ya sa mushafin da sayyidina usman ya sa aka rubuta ya zama shine madogara ta ƙarshe ga musulmi duka na farko dai an yi la'akari da harshen ƙuraishawa wanda da shi alƙur'ani ya sauka na biyu kuma sauran masahif da da ake shike hannun musulmi sun kunshi ta'aliki da sharhi da sauransu wanda kuma shi mushaf din sayyidina Usman aka cire dukkan wani sharhi da dukkan wani abin da ba alkur'ani daga cikin ba sana abu na uku a waɗannan masahif ɗin wannan mushafin da aka rubuta na zokacin sai na usman an yi shi ba tare da an masa ɗugo ba babu ɗugo babu wasali wanda yake ba da dama in an tashi a iya karanta kowane harafi bisa wannan alhurufus sab'a din da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa an saukar da alqur'ani bisa haruffai guda bakwai don haka babu wata kira'a daga cikin kira'oyin alqur'ani wacce take shahararriya ko karbabbiya wadda aka saukar da alqur'ani da ita kuma da usman ya sare yadda ita babu wannan saboda musafin ko mu ce al usmani ya kunshi wato waɗannan al-hurufu sab'a harufai guda bakwai kuma duk sahabbai suka yi na'am da wannan aiki na sayyidina usman suka ce madalla da aikin da yayi har ma sayyidina ali ibn abi talib yake cewa wato da a ce ni ne a wannan matsayi na na Usman ni ne shugaba kamar yadda na Usman yake shugaba a lokacin nima da na yi yadda ya yi wato da na aikata irin abin da ya aikata dangane da tattara alkur'ani da kuma karɓar sauran musafi a kona a tsayar da mutane akan musafi guda ɗaya saboda haka waɗanda suka fito suka rika sukan na Usman a lokacin suna zargin sa da cewa ya kona masahif ya kona ƙur'anai sai na ali ya rika jan kunnan sai na cewa ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah kuma ku daina sukan sayyidina Usman kuna cewa da shi ya kona alqur'ani yake cewa fa wallahi ma harraqaha illa an mala'in minna ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wallahi bai kona su ba face a gaban idan mu kuma da yardan mu mu sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ijma'i ne a wannan lokacin aka samu babu wanda ya saba kuma wannan mushafi shine har zuwa yanzu a duniyar musulmi kakab ta yi imani ta yadda cewa shi ne mushafi wanda ya kunshi abinda Allah ta'ala ya saukarwa annabinsa sallallahu alaihi wasallam na ayoyin alkur'ani kuma shi ake karantawa shi ake haddacewa wannan e, cika alkawari ne da gata da Allah ta'ala ya wannan al'umma na cewa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun lalle mu ne muka saukar da wannan alkur'ani kuma lalle mu za mu tsare shi Allah ka ba mu dacewa amin summa amin ah, malam tambaya ta farko ta fito daga umar ado inuwa shinshe ya ce ina neman ƙarin bayani akan cewa alkiyama ba za ta tashi ba har sai an rasa wanda zai ce la ilaha illallah ah, hadisi ne da ya tabbata cikin sai muslim da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba za a tashi alkiyama ba har sai ya zama a duniya babu wanda yake kiran Allah wato kaga idan har akwai mai cewa la ilaha illallah to akwai mai kiran Allah kuma wanda yana daga cikin ashratus sa'a alamomin tashin alkiyama ta yadda mutanen kirki za su ta karewa su ta karewa mu'mini za su ta karewa Allah ta'ala ya aiko da iska ta dauke ran dukkan wani mu'mini ya zama na babu wanda zai saura a doron kasa sai a shararai fasikai fajirai wanda ba su san Allah ba saboda haka a kansu ne alkiyama za ta tsaya a lokacinsu ne za a yi busa duk wanda yake dare a lokacinsu mutu haka wannan magana hakan take kuma yana daga cikin abin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kamar da hadisi ya tabbata na'am na'am wannan kuma yace malam mutum ne yana da mata hudu yakan yi wa sauran ukun abin da yake wajibi a kansa amma ita ɗayar sai ya ce ai tana da yaya su su yi mata to menene hukuncin haka wannan ba daidai yake yi ba ba daidai yake yi ba don mace tana da yaya wannan ba shi yake hana cewa kuma mijinta shi kiran ba zai yi mata abinda yake na adalci ba ba zai ciyar da ita ba ba zai shayar da ita ba zai bata haƙƙinta kamar yadda shari'a ko shari'a bin shari'ar zamantakewa ta aure ta tanada ba 'ya'yanta suna nan a matsayin 'ya'yanta kuma za su taimaka mata kamar yadda aka yi kowane ɗa ya taimaka iyayensa amma kuma wannan ba zai sauke wa shi uban haƙƙin da yake kansa ba matukar da yana da hali matukar da ita matarsa ce kuma har in zai yi ma waɗancan to lalle ya yi mata kasancewar watakila zai yi musu fiye da yadda zai yi mata wannan kuma wata matsala ce daban a ce misali su ‘ya'yansu na tallafa musu ta wani ɓangare suna yi musu wani abu su ko waɗancan babu kwata-kwata waɗanda suke tallafa musu shi kuma ƙarfinsa ba zai iya bashi ba ya iya yi musu dukkaninsu kai da kai to sai ya kasance ya yi ma waɗancan wani abin da bai yi ma wannan ba to shi ma ya zama akwai fahimtar juna akwai yarda ba wai abin da yake za a yi shi haka nan da da ainihin kakkausan murya ko kakkausan harshe ba amma dai haƙƙin mace baya saraya akan namiji akan mijinta baya saraya da kan mijinta don wai kawai tana da yaya tuwar tana da yaya wani abu ne daban haƙƙin da yake wuyansa kuma wani abu ne daban saboda haka lalle wajibi ne ci gaba da taimaka mata kamar da zai taimaka wa sauran matansa ya ci gaba da bata haƙƙin kamar da zai ba wa sauran matansa haƙƙinsu wannan kuma ya ce malam ina ma'anar wannan hadisi da kuma ingancinsa an abi abbas kala kana min du'a'in nabi sallallahu alaihi wa sallama rabbi a'in a'inni wala tu'in alayya na'am rabbi a'inni wala tamkur alayya wansirni alaman baga alayya rabbi ja'alni laka shakkaran zuwa karshe hadisi ne sahihi yana cikin sunan abi daud yana cikin al'adabul mufrad na al-imam al-bukhari yana cikin sayo ibn hibban hadisin abdullahi ibn abbas ah, ba abu abbas ba hadisin abdullahi ibn abbas ah, yana cikin addu'o'in da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake yi allahumma inni wala tu'in alayya Allah ka taimaka mun kada ka taimaki makiyana a kaina wansurni wala tansur alayya ka taimake ni wansurni wala tansur alayya ka taimake ni kada ka taimaki makiyana a kaina sannan wamkurli wala tamkur alayya yi mun tanadin wato kayi tanadi na kare ni ba kai tanadi tanadin waɗanda makircin waɗanda za su taimake ni ba sannan wansur alaman ba alayya ka kuma taimaka min wa yassiril hudali wa sauƙaƙe min shirya sannan ne alaman ba alayya ka kuma taimake ni ga wanda ya cuce ni ya zalunce ni lauma rabbi ja'alni shakkaran laka zakkarar laka ya Allah ka sanya ni mai yawan gode maka mai yawan ambatanka rahiban laka mai yawan tsoronka mitwa'an laka mai yawan yi maka biyayya mukhbitan laka mai miƙa wuya gare ka awahan muniban mai mai da al'amari mai yawan ambatanka sannan mai mai da al'amari zuwa gare ka to addu'a ce da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi yana roƙon ubangiji ta'ala ya taimaka masa kada ya bawa abokan adawarsa nasara a kansa ko waɗanda duk suke ƙoƙarin yi masa makirci suke ƙoƙarin cutar da shi suke ƙoƙarin zaluntarsa kada Allah ta'ala ya ba su iko kada Allah ta'ala ya ba su nasara kada Allah ta'ala ya ba su damar abin da suke nema da kuma a ciki ci gaba yana ci gaba da addu'a ta garan kansa bayan addu'a ta Allah ya kare shi kuma na yin addu'a a karan kansa tsakanin shi da ubangijinsa Allahumma Allahumma taqabbal tawbati واغسل حوبتي آه، وأجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني آه، وسدد لساني وصل شكيبة قلبي يا أبنجزي تقبل توبتي كأمش توباتا واقفل حوبتي كوينكي من ليفينا فينا wa وأجب دعوتي ka كو kirana سنة وثبت حجتي ka tabbatar da hujjata wasaddid lisani wahdi kalbi ka shirya da zuciyata wasaddid lisani ka daidaitar da harshe na waslu shakimata kalbi sannan ka cire duk wata kullata ko wani wata keta daga cikin zuciyata ka cire duk wani kyashi ka in zama ina yamma wani kyashi ko ina yamma wani tunanin mugunta daga cikin zuciyata ni kuma wanda Allah yake kwarin ya cutar da ni Allah kare ni daga gare shi wanda ita ce addu'a da shi wannan hadisin ya kunsa daga cikin addu'o'in da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake yi kuma ya koyar da al'ummarsa su yi hadisi ne sahihi tabbatacce na'am sai tambayar da take cewa malam mutum ne suna cikin ɗakin jarrabawa sai ya fuskanci wani daga cikin masu tsaron jarabawar ya ganshi yana sata jarabawa sai ya yi sauri ya sa takardar a baki ya haɗiye alhalin kuma yana azumi shin zai rama ɗaya ne ko kuwa zai yi kafara ne to ya karya azuminsa da gangan wanda da ya ci takadda duk da ba takadda ba abinci ba ne amma dai azuminsa ya karye wanda ya karya azuminsa da gangan kuma magana biyu ce ta malami wasu su ce tun da ya karya da gangan sai ya yi kafara ta wanda ya karya azumi da gangan ka kafara sa shi ne kamar yadda ya zo a cikin hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama zai ainihin yan tabaiwa ko ya ciyar da biskinai abin zai yan tabaiwa ko ya azumin wata biyu a jejjere ba dakatawa ba kakkautawa ko kuma in ba zai iya ba in ba zai iya bai ciyar da tun mana shi ne ra'ayin jumhur a wasu kuma daga cikin malamai suna ganin cewa wannan ya takaita ne akan wanda ya karya a azuminsa ta hanyar saduwa da mace to shi ne zai yi wannan kafarar domin hadisin ya zo a kansa ne wanda kuma zai karya azuminsa ta wata hanyar ba wannan ba to abu shakka azuminsa ya karye kuma ya yi laifin da yake ba karami ba to sai dai shi shi ma sai ya yi wannan kafarar ko ba sai ya yi ba suka ce a tunda ita kafara ba a kiyasi a ciki ba a kiyasin kafara ce tunda aka ce ya a nan to ya kamata nan ma ya yi ita kafara uku ba ce da ba a tabbatar da ita ta hanyar kiyasi ta hanyar nasi shi kuma nassin ya zo ne da ambatan wanda ya tara da iyalinsa babu shakka wanda ya tara da iyalinsa a cikin azumi ya fi zuwa da abu mafi muni sama da wanda ya ci abinci domin shi mai cin abinci shi kadai ta shafa amma da zai tara da iyalinsa wani abu ne wanda ba shi kadai zai shafa ba a so shi kafara ba ta zo akan haƙƙinsa ba haka suka takaita abun akan shi wancan shi kuma wannan suka yi masa suka tabbatar da bayanin cewa ya karya azuminsa ya yi babban laifi sai dai ta tuba ya ta istighfari da kuma yawaita nafilfilu Allah ta'ala ya watakila Allah ta'ala ya karbi tubansa kuma waɗannan nafilfilu da zai tawaita yi su zama sun cike gibin abinda ya yayi asara na azumin da ya karya na'am na'am sai tambayar alimai gida sagayi ya ce malam ina son ƙarin bayani akan wannan hadisi alma'u ɗahurin layu na jisuhu shai'un hadisi ne tabbatacce shi da hadisin da kira hadisin bai rububa hadisin bai an gaya wa ma'aiki sallallahu cewa ko ta rijiya wanda a rijiyar na ana zuba shara hatta ma kunzugun matan da suke haila ana jefa a ciki to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana cewa innal ma'a tahurul la yunqisu shay ruwa tsarkakakke ne ba abin da ke najasar da shi to wannan hadisi hadisi ne wanda ta hadisul qullataini yayi masa kaidi hakanan ijma'in malamai shi ma ya masa kaidi hadisin qullataini ne hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza balaga al maa qullataini la yahmilu al-khabath ko la yanjus idan ruwa ya kai kula ko kulla guda biyu to ba zai dauki najasa ba kula guda biyu a bisa ma'auni na zamani suna cewa ya kai 47 wato lita 47 kirin lita 47 yan najasa karama ba za ta yi masa komai ba to sannan malamai sun yi ijima'i akan cewa dukkan ruwan da daya daga cikin abubuwan nan suka canza launinsa ko rihinsa ko ɗanɗanansa ɗaya daga cikin abubuwan nan guda uku in suka canza to ya zama ba ruwa ba ne da za a amfani da shi wajen ibada wato a samu launinsa ya canza ya tashi daga launin ruwa ya koma wani launi daban da abin da ba wai a mahallin yake ba in abin ne daman kasa gurin ce haka wannan ba matsala amma a ce wani abu ya shiga ciki ya canza shi har ya tashi daga launin launinsa na ruwa ko da abin nan mai tsarki ne to ruwan ya zama ba ruwan ibada ba ko kuma rihinsa wato irin yadda yake fitar da rihi a jiya canza warinsa to shi ma wannan ba za a ibada da shi ba ko kuma ɗanɗanansa shi ma canza ba daga abin da yake mahallinsa ba ne zuba ya cikinsa to shi ma ba za a ibada da shi ba saura wancan hadisin na ah, hadisin ah, hadisin buda'a waɗannan abuwa suna masa kaidi wato an ce biyar buza'a ɗin wani rijiyar rijiya ce babba ma keke rijiya musamman ta ƙasa tana da yawa ruwanta yana da yawa ta yadda abinda ake jefa a ciki baya tasiri cikin waɗannan abubuwa guda uku to shine aka ce da su ba zai zama najasa ba saboda haka idan najasa ta shiga cikin ruwa amma ba ta yi tasiri wajen canza waɗannan abubuwa guda uku ba rihinsa da launinsa da ɗanɗanansa to wannan najasa ba za ta yi tasiri a cikinsa ba saboda haka zai za a ci gaba da amfani da shi a wajen ibada ko da kai a wajen al'ada wajen ci da sha ba za ka iya sha ba watakila kana kyankyami kyankyami daban kyankyamin abu daban sannan kuma halaccin a yi wani abu na ibada da shi daban sauraka za ka iya ibada da shi ko da kuwa kana gaba za ka iya girki da shi ba za ka iya ci za ka iya sha ba matukar dai waɗannan abubuwa guda uku ba su canza ba to shi ne abin da hadisi ne yake nishi wanda ya kai da ya yi yawa ta yadda na jisa kaɗan in ta shiga ba canza shi ba to yana na abin tsarkinsa ba zai canza ba shi ne ma'anar hadisa. na'am wannan kuma ya ce malam shin akwai nassin da ya nuna cewa sallar mai aure ta fita mara aure sau saba'in hadisai ne bara gurbi na karya ba na gaskiya ba wani hadisi da ya yi magana akan falalar sauran mai aure cewa mai aure yana da wata falala ta musamman da tafi falalar mara aure wanda ba gaskiya ba ne wani hadisin ba na gaskiya ba ne babu wani hadisi tabbatacce sahihi da malaman hadisi suka inganta wanda yake nuna fifikon sallar mai aure akan mara aure wannan kuma ya ce malam mutumin da ya tsinci kudi a aljihun wando na gwanjo ya ya kamata ya yi da su da mutum zai tsinta a cikin aljihun wani zalibi ga kayan gwanjo wasu kaya ne da ake sa wasu daga kasashen waje sauraka abinda mutum zai tsinta a ciki ba a cewa sai ya yi ya su ko abinda sai sai amfani da su ba maganar ko ya ya su ko ya ce ya yi sadaka da su ba zai ba sadaka sai wa kansa sadaka da su kawai na'am wannan tambayar ta ce malam an yi wa mutum mutuwa a wani gari yana son zuwa ya yi gaisuwa sai aka ce sai ya ba da cin hanci a wajen aiki za a bashi ya je shin ya halatta to idan zuwa zuwa din je a bashi damar ya tafi je gaisuwa din haƙƙi ne daga cikin haƙoƙinsa a wannan ma'aikata ko wurin aikin nashi wato yana daga cikin haƙoƙin da yake da su da maki da aka bashi a lokacin da aka ɗauke shi aiki cewa in ya nemi bukata ta yaje wani guri za a bashi sai kuma ya kasance shi wanda alhakin ya yi masa wannan ya bashi wannan damar take hannunsa ya ce ba zai bashi ba sai ya bashi wani abu kuma ya kula cewa haƙƙin nashi zai iya saraya sai ya ɗauka ya bashi ba don yana so ba to anan ba a cewa shi ya ba da cin hanci shi dai wanda ya karɓa ya ci hanci shi kuma an karɓi kuɗinsa ba bisa haƙƙi ba saboda haka shi Allah zai sa kanka masa shi kuma wancan da ya ci shi ne mai laifi kuma Allah ta'ala zai tambaye shi abin da ya ci in kuma wannan abin da zai nema ɗin ba haƙƙinsa ba ne wato ya saba wa doka ya saba wa ka'idar da yarjejeniyar da aka yi da shi cewa za a iya ba shi dama ya je wani guri amma a cikin yanayi iri kaza iri kaza to wannan kuma yanayin da ya nemi a bashi dama ya je baya daga cikin yanayin da aka yarjejeniya da shi ya yadda amma aka ce ya kawo wani kuɗi za a iya karya wannan yarjejeniya tsakanin shi da mai bashi damar sai ya dauki kudin ya bayar aka karya wannan ka'ida din a kansa to anan babu shakka duka biyan sun yi laifi da shi da ya bayar da shi wanda ya karba domin nan ya ba da kuɗi ne domin ya nemi abin da ba haƙƙinsa ba shi kuma wancan ya karɓi kuɗi ne domin ya ba shi abin da ba haƙƙinsa ba saboda ka dukkan su su biyan suna da laifi a gurin Allah na'am wannan tambayar kuma ta ce malam idan mutum yana sallah sai aka zo ayar da ke cewa muhammadin rasulullah shin a fili zai yi salati ko a ɓoye mun sha bayanin wannan matsala cewa ita sallah har kullum a fahimta wani abu ne wanda yake a ibada ce wacce take da hai'a keɓantacciya wato take da sifa keɓantacciya aka ce ga yadda za ka yi ta daga farkon kabbara har zuwa sallama annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da sahabbansa yace sallu kamar wani usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ganni ina yi yayi sallah akan minbari yana ruku'u akan minbari in zai yi sujada ya gangaro ta baya da baya yayi sujada a ƙasan minbari sannan ya koma ya hau kan mimbari yace yayi haka ne yace fa'altu zalika eh, lita'alamu bi wa lita'alamu <clears throat> salati na yi haka ne domin ku yi koyi da ni kuma ku koyi ku san yadda nake sallah to haka ita sallah wani abu ne da yake da ka'idarsa ayyukansa da motsin da ake a ciki dukkan su wasu abubuwa ne ke bantattu haka malamai suke tarifin sallah a af'alun makhsusa bi hay'atin makhsusa fi awqatin makhsusa wato ayyuka ne na musamman a lokuta na musamman da hay'ata musamman don haka abinda duk ba a yadda ba a yadda ka yi shi a sallah ba ko ba a ce ana yin shi a sallah ba to ba a yin shi a cikin sallah ko da ko a wajen sallah yana daga cikin ibada wata ko da a cikin a wajen sallah yin abin sunna ne yin abin ibada ne yin abin daidai ne amma a sallah ba a cewa ana wannan ba to idan kai anan ka fitar da sallah daga yanayinta na cewa ayyuka ne ke bantattu misali karatun alkur'ani a cikin ga mutum musulmi a ko'ina a kowane lokaci a tsaye a zaune a kishin gide ya halatta ba a haramta maka karatun kur'ani kana tafiya ba ba a haramta maka karatun kur'ani kana zaune ba ba ka haramta maka karatun kur'ani kana kishin gida ba a duk halin da kake ciki zaka iya karanta kur'ani amma annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya bayanin cewa idan aka yi ruku'u ko aka yi sujada kada a karanta ƙur'ani in aka yi ruku'u ko aka yi sujada kada a karanta ƙur'ani a cikinsu duk da gashi abu ne mai falala to amma a wannan baya daga cikin ayyukan da ake a daidai wannan gurin an ce a yi karatun qur'ani ne lokacin da ake tsaye a cikin sallah karanta fatiha da abin da ya sawwaka na alqur'ani amma aka yi ruku aka cika a karanta ko mutum ya sujada aka ce kai karanta qur'ani da yau wani zai zo ya ce shi zai rika karanta qul huwallahu kafa goma goma a sa to babu shakka wannan ba za a yarje masa ba a goyi bayan shi akai ba ko da ko qul huwallahu din nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta'dilu sunusul qur'an ladan ta yana ladan wato yana daidai daidai bisa uku na alkur'ani da an ce kada a yi kuma baya daga cikin abin da aka halatta hadisin mu'awiyah ta al-hakam a sulami wanda imam musulmi ya yana ƙara tabbatar mana da wannan lokacin da wannan bawan Allah ya zo madina daga ƙauyen su bai daɗe da fahimtar musulunci ba ya shigo ana sallah ya shiga sahu wani ya yayi atishawa sai ya ce da shi yarhamukallah duk saboda ya ji cewa mutumin da ya atishawa ana ce masa ya hamukalla sai ya zaci cewa to a yi yanzu atishawa ne wani yi dame ba zai ce ya hamukalla ba to da ya yi sai sahabbai suka masa irin a cikin sallah suna dan nuna masa da da yatsu ko da ido kan cewa ya daina magana a sallah sai da yake cewa ya nake sai kawai ya budu baki ce ya nake ganin kuma kuna ta hararata wato sai ma ya faɗi ma maganar da ta fi wacce ya faɗa da farko saboda jahilci to ne bayan an yi sallama a sallallahu alaihi ya nuna masa cewa ita sallah ba ta dace da wani abu ba in ba abin da ake a cikin sallah zikiri da ambatan Allah da karatun ƙur'ani saboda haka a lokacin annabi sallallahu alaihi ya koya masa abin da ya kamata ya yi to kaga yarhamukallah wani abu ne da aka yadda ka faɗa wa mai mai atishawa idan ya gode wa Allah idan ya atishawa ya ce alhamdulillah sai kuma ka ce da shi yarhamukallah to amma a sallah ba za ka ji wani ya atishawa ka ce yarhamukallah ba ko wani ya yi sallama an ce wa yi tun bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsani minha aw duha idan an gaishe ku da wata gaisuwa to ku yi gaisuwar da tafi wacce aka yi muku ko kuma mayar da wadda aka yi muku daidai wadda aka yi muku kaga wannan umarni ne daga Allah ga dukkan mutumin da aka yi wa sallama ya ansa fiye da yadda aka yi masa ko alal akalla daidai yadda aka yi masa to amma a cikin sallafa da za a zo mutum yana sallah a yi masa sallama ba zai ce ai Allah ya ce wa iza huyitum bi tahiyatin kana salla kana cikin karatun fatiha wani ya zo ce assalamu alaikum ka dakatar da karatun fatiha ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullah idan kai haka kai kuskure shi yasa dan annabi sallallahu alaihi wasallam aka sallama yana sallah ba kan mayar da ishara ne wato da hannu ne saboda a wannan lokacin abinda aka yadda ai a sallah shi kawai za yi haka babu nassin da yace duk da cewa salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam wani abu ne wanda yake shari'a ta yadda da shi ta yi umarni da shi ta kwadaitar da shi cewa idan ana karatun sallah aka ce Muhammadur Rasulullah ko ma Muhammadu illa rasulun qad khalat min qablihi ar ko sauran ayoyi guda hudu da suke cikin ƙur'ani wanda aka ambaci suna annabi sallallahu da sunansa a ce masallata a masallaci su rude da salati wannan baya daga cikin abinda a koyarwar manzo Allah sallallahu alaihi ta nuna ana yi don haka sai a takaita yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam biyayya ayi sallah kamar yanda yake yi ba tare da an abin nan ba idan a zuciyarka cikin zuci ba tare da kafurta ba a cikin zuciyarka wannan babu wani abu tunda abinda ka furta shi ne ake magana akan sa ba abinda ka kudirce a cikin zuciyarka ba don haka wannan baya daga cikin koyarwa ta sallah na'am sai tambayar nura idris ya ce malam mutum ne yake bin bashin kudi miliyan biyu wajen shekara uku kenan shin yanzu idan aka biya shi bashin zai fitar musu da zakar shekara uku ne ko kwata shekara ɗaya ko kuma babu zaka a kansu to ya danganta idan kudin lokacin da suke hannun shi wancan da ya karba bashi yana fitar musu da zakka kenan dan ya dawo ya biya ka ba za ka fitar musu da zakka ba in suna gurinsa mutum da ya ci bashin ka yake juya kudin in shekara ta yi da zakka to ba za ka sake fitarwa ba idan kuma bai fitar musu da zakka ba to za ka biya wanda a shekarun da ya a baya bai fitar musu ba sau haka ya danganta da shi wanda kudin suke hannunsa in yana fitar musu da zakka ba matsala amma za a fitar musu don ita zakka haƙƙi ne na kudi haƙƙi ne da ya danganta da dukiyar ba haƙƙi ne da ya danganta da shi mutumin ba sauraka a hannun kowa suke haƙƙin da yake cikin hukuyin yana nan haka idan har zamansu a gurinsa bai taɓa fitar musu da zakka ba tana jin cewa ba nashi bane ran da ya da maka da su to sai ka fitar musu da zakka waɗannan shekaru na'am wannan kuma ya ce malam shin yana daga haƙƙin 'ya'ya akan iyayensu su yi musu aure idan sun balaga ko kuwa dai ihsani ne ina nufin ƴaƴa maza to ai shi ɗan namiji da sanda ya zama balagagge to shine zai yi wa iyayen nashi ihsani aiki ba shi ne za yi ba in sun yi masa shi kenan ba laifi ya yi masa isani amma ba haƙƙinsa ba ne wato ba haƙƙi ne a kansa ba cewa lalle ne wajibi ne sai ya masa aure in ya taimaka ya masa shi kenan in kuma bai masa ba to ba ya bin shi wani haƙƙi eh. na'am wannan kuma ya ce malam tsawon wani lokaci ya kamata a ɗauka ga wanda ya bata ba a san inda yake ba kafin a raba gado to abinda aka ruwaito daga sayyidina umar da sayyidina usman shine shekara hudu akwai maganganu da malamai suka rikayi a kan matsala din amma dai wannan ita ce tafi inganci wai ita fi tamun tushe a cikin aikin hulafa'un rashidin shine arba sinin wato shekara hudu in aka ba da shekara hudu bai zo ba to shikenan sai a sai a raba gana akwai masu cewa ta shekara ɗari wasu ce casa'in wasu ce ɗari da ashirin wasu su ce sai duka sa'anninsa masu babin nan a shekarunsa duk sun mutu sannan za a wannan duk maganganu ne ba su da tushe a cikin maganganun magabata abinda aka samu cikin aikin ko hukuncin umar da usman shine a shekara hudu sai wannan tambayar da ta ce malam a taimaka a yi min takaitaccen bayani akan muawiya dan abu sufiyan. to muawiya ne muawiya dan abu sufiyan abu ta muawiya ibn abi sufiyan ibn sakhar ibn harb ibn umayya ibn abd shams al-umawi al-qurashi daya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma daya daga cikin wanda ya fito daga babban gida daga cikin gidajen shi shine gidan banu umayya wanda su suke da sarauta a garin makka tun kafin zuwan musulunci suke rike da sarautar garin makka mahaifinsa abu shi shine sarkin makka ah, mahaifinsa ita ce otuba ah, hindu ibinta otuba hindu ibinta otuba ibn rabia ita ce mahaifinsa kuma an haife shi kafin aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama da shekara biyar sai da shekara shida sai da shekara bakwai wato kafin aiko annabi sallallahu alaihi wa wasallam da shekara biyar a bisa mafi ingancin maganganu aka haifi muawiya kuma ya musulunta kamar yadda wasu ruwayoyi suka ce ya musulunta tun lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya umararsa ta ramuwa din nan umratul qadiyya ko umratul qada a daidai lokacin ya musulunta amma bai bayyana musuluncinsa ba sai lokacin fatu makka kuma bayan ya bayyana musuluncinsa ga annabi sallallahu ya sa shi cikin masu rubuta masa wahayi wato cikin kuttabul wahayi wanda suke rubuta wahayi da sanda wahayi ya sauka kuma yar uwarsa ummu habiba daman ta riga shi shiga musulunci kuma tana daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wa sallama yar uwarsa ummu habiba tana cikin ah, matan annabi sallallahu alaihi wa sallama a ah, saura kaga ka iya cewa shi khalul mu'minin ne idan ita zama umul mu'minin to shi ya zama khalul mu'minin wato kawun muminai ne shi muawiya ka iya cewa kawu ne ga mu'minai kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya masa addu'a wanda yake cewa Allahumma ij'alhu hadiyan mahdiyan wahdi bihi ya Allah ka sanya shi shiryayye mai abin shiryu abin shiryarwa sannan kuma ka shiryar da wasu ta hannunsa ka shiryar da wasu ta hanyarsa akwai hadisin da annabi sallallahu yake cewa Allahumma allimhu alkitab Allahumma allimhu alkitab wa qihil azab ya Allah ka sanar da shi alqur'ani ka sanar da shi littafin Allah sannan kuma wa azab ka tsare shi daga azaba suka tsare shi daga shiga azabar wuta kuma yana daga cikin waɗanda suka fara shiga cikin ruwa suka je suka yaƙi a zamanin sayyidina usman yana da cikin wanda suka shiga cikin mayakan ruwa suka je suka yi yaƙi a waje wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mafarkinsu yake cewa ya gansu kalmuluki alal asirra wato kamar sarakuna akan karagun sarautarsu annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya bacci a gidan umu haram hadisi na cikin bukari ya tashi yana dariya yana murmushi ta tambaye shi mai ya bashi ya mai sa shi murmushi shine yace ai baccin da ya ga mafarkin da ya wasu daga cikin sahabbansa za su je su yaƙi wato wasu daga cikin al'ummarsa za su je su yaƙi kuma a ba su fatahi a ba su nasara ya gansu a cikin ruwa kalmuluki alal asirra hatta ce annabin Allah ka roƙi Allah ya sani ni cikinsu na salasala mai addu'a ya ce an ce min hukina cikinsu kuma tare da ita aka fita ya sake kwanta ya bacci ya sake yin addu'a ya kuma ganin irin abin da ya gani ya tashi yana murmushi ta sake tambaye shi ta ce an roƙi Allah ka sa daga cikinsu annabin salasala mai ce da ita aikina kina cikin na farkon to da lokacin yayi ya ta shiga cikin mayakan farko kuma a wannan yakin da aka fita tare da mijinta obada ibn samit ya kasance ta fado daga kan abin hawanta ta rasu ta yi shahada shi yasa annabi sallallahu ce kina cikin na farko wato ba kya cikin na biyu domin ba ma zai zama kina da rai ba lokacin da na biyun za su fita to shahid annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ma waɗannan addu'a a cikin addu'o'in da ya masa yake ci Allah yake ci waɗannan mutane magfurun lahum wato mutane ne da Allah zai wa gafara so ka ga Muawiya yana ciki a cikin baci na biyu ɗansa ya yana ciki so wannan shi ne shine Muawiya wanda kuma lokacin Sayyidina Abubakar lokacin Sayyidina Umar lokacin sai na usman da yana daga cikin waɗanda suka yi aiki tare da shi domin gwamna ne a sham har zuwa lokacin da aka shi sai na usman yana gwamna a sham aka samu rashin fahimtar juna tsakaninsa da sayid ali bayan kace sayyidina Usman wanda sayyidina Usman ya fito daga gidan ah, daga gidan Banu Umayya ne wato ɗaya daga cikin manyan gidajen shawa to a lokacin sayyidina muawiya ya dage akan cewa sai an kawo waɗanda suka yi wannan aika aikata an dace a musu hukunci shi kuma sayyidina ali a lokacin yana ga cewa abi abin a hankali yanzu aka ce za a tono su a yi musu hukunci to lamar al'umma zai iya ƙara hargitsewa domin suna da karfi sosai shi kuma yana ganin tun da dai har an san su waye to bai kamata a bar abun ba Allah ta'ala shi kuma ya ɗora nauyin ya bijinin ɗan uwansa domin tela mazluman faqad ja'alna li walihi sultan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura to Allah ya bashi wannan dama to rashin fahimtar juna tsakaninsu da sayyidina ali ta sa su kuma waɗancan waɗanda suka aika aikan kashe sayyidina usman suka yi amfani da wannan rashin tuwa tsakanin waɗannan manyan mutane guda biyu suka hadda husuma har aka kai kashe-kashe amma bayan shahadar sayyidina ali sayyidina hussein ya zama shine khalifa bayan ya yi wata shida a karagar shugabanci ya ga ya kamata a haɗa kai al'ummar musulmi ta kuma koma ta dunkule guri guda ya sauka daga kan shugabancinsa ya murabus ya bar wa mu'awiyar radiyallahu ta'ala anhu a shekara ta 41 da ita ke kira amul jama'a daga wannan lokacin sai na mu'awiya ya ci gaba da mulki a matsayin khalifa ya shekara ashirin ya shekara 20 domin sai a shekara ta sittin bayan hijira sannan ya rasu ya koma ga Allah haka sai na muawiya yana da cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama waɗanda suka zauna tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma har annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bar duniya yana mai yarda da su bai taba nuna kin jinin zama da su ba ko ya nuna rashin amincewa da su balma ya amince su rubuta wahayin da ake saukar masa daga Allah sabu kuma wanda har annabi sallallahu alaihi wa sallama ya amince ya rubuta wahayi to kuma babu abin da zai hana kai yanzu ka dawo ka ce baka amince da shi ba inda har annabi ya amince da shi akan wahayi wanda kuma shine babban abin da Allah ta'ala ya ko annabin nashi ya isar shine wahayi to ya kasance ya yadda da mu'awiya zama mai rubutawa to kaga babu shakka a wani ne wani abu ne da yake nuna cewa wannan mutum amintacce ne kuma ya kamata ko ya wajaba ma dukkan wani mumini ya amince da shi sauraka yana daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma duk falala da take shafar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a dunkule shi ma ta shafe shi wannan tambayar kuma take cewa malam idan mace ta fahimci mijinta baya tausaya mata ya halatta ta nemi saki to da ma ai ba a neman saki sai da dalili don har tana jin ba ta iya zama da shi tana ga yana kuntata mata yana cutar da ita yana shiga haƙƙinta ta tana iya zuwa ta yi bayani inda ya kamata ta yi bayani a nema mata haƙƙinta in rabuwa za a yi su rabu in kuma a sulhu za a yi wanda Allah ya ce wa sulhu khair sulhun shi ya fi alkhairi to a yi sulhu a nuna masa abin da yake yi ba daidai ba ne domin ya gyara kuma a ci gaba da rayuwa in kuma abin ba zai yi ba to dama Allah cewa in ya tafarraqa yughnillahu kullum min sa'atihi in suka ce kowa zai kama gabansa to Allah kowa zai hada shi da wanda ya dacewa da shi wannan kuma ya ce malam tambayar da ta fito daga kabir abdullahi ya ce na kasance tare nake da iyayena a gida ɗaya kuma ban daki ɗaya muke amfani da shi wani lokacin nakan waye gari da janaba amma ina jin nauyin yin wanka da asuba sai na yi taimama kawai na yi sallah shin malam na da laifi ba daidai kake yi ba addinin Allah ba a jin kunya harka addini ba a yi mata kunya karka yin wanka duk daga ruwa ga inda za ka yi wanka saboda kawai iyayenka wannan ba daidai ba ne saboda ka kamata ya yi ko waje ba ya yi ma ka yi wanka din amma magana ka yi taimama kunya kawai ba za ba za ta halatta maka yin taimama ba ka nan gaba kakka sake abinda kai a baya Allah ya gafarta maka Allah ya yafe maka amma nan gaba duk sanda haka ta faru to ka je ka yi wankan ka batun kunya kuma ka cire shi na'am wannan kuma yace malam za a yi auren kanwata ya halatta na ba ta zakata ta yi hidimar biki eh, to duk wanda ba kai ne kake da alhakin ciyar da shi ba cikin ka. har yanzu mahaifinku shi yake rike da cinta da shanta to kaka halatta ka ba ta zakka amma idan har ya kasance mahaifinku ba shi ne ke da alhakin ciyar da ita ba don ba shi da shi ko ba duniya a ka take da cinta da shanta da ɗauniyarta duk a hannunka suke to ana bai halatta ka ɗauki zakkarka ka ba ta ba a nan kamar kayi amfani ne da wannan dama domin ka ka hana ka fitar da zakka tunda daban wannan wajibi ne akan ka zaka yi to da kamata wannan wajibin ka mai da shi ka rika da shi koma zakka ba amma idan a karkashin mahaifinka take shi yake kula da rayuwarta da ɗawainiyarta to wannan ba ya hana ka dauki wani abu na zakka ka danka mata tambayar murtala tumfashi ya ce shi ya halatta mutum ya siyar da jininsa domin a sanya wa mara lafiya? ba ya halatta mutum ya sayar da jini sai dai zai iya bayarwa taimako amma sayar da jini bai halatta ba to alhamdulillah masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri na na fatawai rahama a yau da haka za a iya aiko mana da saƙonnin tambayoyi kamar yadda aka saba wato sifili takwas sifili biyu sifili biyar shida bakwai shida hudu hudu sifili uku sifili takwas sifili biyu sifili bakwai shida hudu hudu sifili uku ko kuma sifili takwas sifili biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku sifili takwas sifili biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku za kuma a iya aiko mana ta adireshin mu na yanar gizo wato fatoyin rahama a yahoo.com ko kuma a dandalinmu na sada zumunta wato facebook ya ka madadin shehu malamin mu dr sheikh muhammad sani umar rijiyar lemo babban malami a tsangayar shari'a da nazarin addinin islama da ke jami'ar bayar a nan kano da kuma bashir idris ungogo da ya sa damu da ku ni shehu bala kabara ke cewa mu haɗu a wani shirin da yardar allah ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما